účel mé návštěvy tady na Slovensku tentokrát je pomoct mému známému eh, Lukášovi Chmelníkovi z Trenčína, který pojal ve své ušlechtilé mysli eh, plán postavit stůpu hm? eh, v Trenčíně, jak všichni z nás, studenti buddhismu, bychom měli vědět, Stúpa je symbol prezence budova učení mezi námi na tomto světě, jež, se, jež je plný utrpení. Prezence budova učení je tedy prezence toho štěstí a toho naplnění, které toto učení přináší. Hm? Tak jestli chcete pomoct tomuto projektu, a já jsem přijel proto, abych tomu projektu pomohl, tak Lukáš o tom promluví pár slov, nebo máš nějaký materiál na to? No, tak já iba pár slov. A, pri Trenčine je to meditačné centrum tibetského buddhizmu, ktoré sa nazýva Wangdenling a vlastne teraz sa tam stavia veľká meditačná hala, ktorá bude slúžiť vlastne pre všetkých záujemcov o meditáciu, o duchovno nielen čo sa týka Dobčenu alebo tibetského buddhizmu, ale aj ostatných smerov buddhizmu, alebo aj o serióznych jogínov a tak ďalej. No a po stavbe tejto meditačnej haly je tu projekt aj vlastne postaviť stúpu všeobecne stúpa je buddhistická náboženská stavba, ktorá uchováva relikvie svetcov alebo majstrov, buddhistických majstrov minulosti. Aj Ciorný Dipa venuje jednu e, nesmierne vzácnú relikviu budovho žiaka Šariputru. A, a, takže stupa a, ako taká všeobecne prináša krajine užitok na mnohých úrovniach mier, spokojnosť ľudí, prosperita materiálna, aj duchovné, duchovná hojnosť, bohatstvo a tak ďalej. Takže je to vlastne pre dobro všetkých ľudí, bytostí, ktoré tu žijú a takisto na to, aby sa tu šírilo autentické buddhistické učenie. A takže tí z vás, ktorí by mali záujem, nie je to projekt jedného človeka alebo jednej skupiny, ale je to vlastne aj spolupráca aj vlastne viacerých skupín, tento projekt vlastne podporili aj ďalšie buddhistické skupiny mm, na Slovensku a, a takže tí z vás, ktorí by o to mali záujem, tak je stránka, ja vám dám kolovať teraz taký e, malý um, taký papier a tam vlastne uh, sú nejaké odkazy na stránky a je tu, ak chcete, môžete napísať na seba e-mail a tak vám môžem, môžem potom poslať um, nejaké bližšie informácie k tomu, alebo že ak to postupuje uh, vlastne keď, uh, keď sa podarí um, aj vďaka cíhodnému, aj vďaka nejakým sponzorom nahromadiť dostatočné prostriedky, tak veríme, že na budúci rok by sa tento projekt mohol uskutočniť.